عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدوا بسم الله الرحمن الرحيم dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wataala muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah ta'ala ya batar da shi ba za ka samu mai shiryawa ba a gare shi salatin Allah da daukaka da daraja su tabbata a bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayensa masu daraja da sahabbansa masu girma da waɗanda suka biyo farkin su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama masu sauraron mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi in ba a manta ba a cikin bayanin da ya gabata mun yi bayani mutumin ya taho da gudu annabi sallallahu alaihi ya kai masara ya zubo da shi wanda an ce wannan mutum shine mutum ɗaya tak da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya taba kashewa a duniya shi wannan Ubay bin Khalaf kamar yadda Imam Dabari ya rawaito a cikin tafsir da tarihinsa da Ibn Sa'ad a cikin Tabaqat da Ibn Hisham hadisi ne mursal na Sa'id bin Musayyib da haka ne Dr. Akram ya ce tunda mursal ne na Sa'id bin Musayyib kuma mursal ɗinsa yana da ƙarfi wannan shine mafi wato kyawun ruwaya daga cikin ruwayoyin wannan mutum na Ubay bin Khalaf al-Jumahi wanda shine mutum ɗaya tak a tarihi wanda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama ya taba kashewa kuma shi alƙawari zai kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga kuri har da cewa yana da wani doki da ya ware shi musamman yana bashi abinci kuma so yake yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama akan wannan doki to wannan shine abin da ya faru da shi kuma sakamakon haka ya mutu bayan kashe wannan kafiri Ubay bin Khalaf al-Jumahi sahabbai suka samu daman hawa kan dutse lokacin kafirai sun riga sun da tsammani cewa ba za su iya cin nasara na su ga sun kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba bayan sun hau kan dutse sai Abu Sufyan ya zo gindin dutsen yace a cikin mutanen nan da suke kan dutse akwai Muhammadu Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kakku amsa masa sai ce a cikin mutanen nan da suke kan dutse akwai wato ibn abi quhafa yana nufin sayyidina abubakar manzo Allah ya kako amsa masa sai ce a cikin mutanen nan da suka rage akan dutse akwai umar bin khattab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kako amsa masa to sai to ina jin waɗannan duk an kashe su danda suna da rai da sun amsa wannan ya bata wa na umar rai sai yace karya ƙarya kake ya makiyan Allah Allah ya wanzar maka da abin da zai ci gaba da bata maka rai Abu Sufyan yace Hubal ta daukaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu fa za ku amsa masa suka ce me zamu ce masa yace ku ce masa Allahu maulana wala maula lakum Allah shine majibincin mu ko ba ku da majibinci kun ga muhimmancin kafafan watsa labarai kenan da isar da sako ta inda ya dace Abu Sufyan yace muna da uzza ko ba ku da uzza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku amsa masa suka ce me zamu amsa masa yace ku ce masa dai Allahu maulana wala maula lakum sai Abu Sufyan yace yau dai mun daukan san badar kuma yaki dama kamar jan guga ne ka ja ka ba dan uwanka ya ja kuma za ku samu wasu an daddatsa su gunduwa gunduwa yi umarni ai haka ba kuma da aka yi abin bai bata min rai ba sai sai na Umar yace to duk ɗaya ne a gare mu domin kasassun mu suna aljanna kasassun ku suna wuta to sai Abu Sufyan wato yayi shiru daga nan bai kara ba da amsa ba kamar yadda ruwaya ta zo a cikin musnad na Imam Ahmad da sanadi haka Ibn Ishaq ya ruwaito cewa Abu Sufyan bayan an koma da baya sake musu alƙawari a wannan guri yana cewa kuma akwai karo na gaba zamu haɗu da ku a karo na gaba wanda daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama bayan sun sun wato tafi ya sa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya baya dan ya tabbatar da labari cewa suna da shirin dawowa su yaƙi Madina ko ku sun koma maka to ya dinga bin su a baya dai a baya har dai ya ga cewa sun yi nisa sosai ki dawo ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa sun yi nisa bayan samun wannan labari sai aka fito da waɗanda aka kashe mutum saba'in annabi sallallahu alaihi sallama ya sa aka binne su har yanzu idan mutum ya je makka ya ce a kai shi makabarta nan kusa da dutsen uhudu zai ga waɗannan kaburbura na mutum saba'in cikin musulmi waɗanda suka yi shahada a wajen wannan yaki kuma dama shi ne adadin waɗanda suka yi shahada wato musulmi a wannan bangare wanda a cikin wato siratu ibn ishaq ya kawo mutum 65 da sunayensu ibn hisham kuma ya ciko ragowan biyar din wanda suka bayar da mutum 70 kenan waɗanda suka yi shahada ta bangaren kafirai kuma an samu mutum 22 su ne suka mutu kuma ibn ishaqa ya ambaci sunansu a cikin sira ya kuma ainihin faɗi sunayen nasu adadin waɗanda aka kashe na waɗannan kafirai ba a kamo kowa ba daga bangaren kafirai sai mutum daya da ake kiransa wato Abu Izza Sha'ib shi wannan mutum lokacin da aka kama shi a yakin Badar yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari cewa dan Allah a kyale shi bai da kuɗin da zai fanshi kansa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to zan kyale ka amma da sharadi kada ka ƙara shiga cikin waɗanda za su yaƙe ni ko waɗanda za su yi yaƙi da ni yace ya yadda yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan alƙawarin wannan alƙawarin da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine wato alƙawari da ya saba a wannan yaki da ya fito don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ka a kyale shi a kashe shi don haka babu bata lokaci sahabbai wato ainihin suka kashe shi to wannan shine mutum ɗaya tak wanda aka kamo a matsayin fursuna ko saboda ya ci amana ya saba alƙawari aka ainihin wato kashe shi kuma labari ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an dinga hada mutum biyu uku a rami guda lokacin da za a binne waɗanda suka shahada a yakin Uhud sai ce wane ne ya fi hadda Qur'ani a cikin waɗannan mutane in an ce wane ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a gaba sannan sai ya bi da wasu a wato bayan kuma ya tsaya a kansu kamar yadda ruwaya ta zo a cikin sahihul bukhari yana cewa ni ne shaidan ku ranar alkiyama ma'ana ni zan zame muku shaida ranar alkiyama cewa dukkanin ku waɗanda kuke wannan guri kun mutu ne domin kare addinin musulunci da kuma kare wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ruwaye sun zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu sallah wasu ruwayen kuma sun zo ba a yi musu sallah ba an binne su haka a cikin ramukan su da kayayyakin su kamar masu misali shi musu abin umair wanda likkafanin da za a binne shi da shi ma ba a samu ba sai mayafinsa idan an ja an rufe kansa sai kafarsa ta fito in an rufe kafarsa sai kansa ya fito sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku rufe kan wajen kafa kuma ku samu ainihin wato ku karyo ganye ku sa ku lullube kafar ku duba irin waɗannan manyan mutane masu daraja waɗanda suka kare wannan addini har ya samu yaduwa ya samu karbuwa ya samu shiga duk duniya ku duba yadda suka rayu wanda ke nuna mana duniya ba bakin komai take ba a wajen Allah to wannan abu da ya faru an gama yaki kenan da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koma gida tare da sahabbai kuma mata suka fito da yara daga Madina kowa yana jin labarin dan uwansa yana tambayar ina wani ina wani kamar wata mata da ake kiranta Hamnatu binti Jahash ta zo ta tambaya ta ce aka ce mata dan uwanki Abdullahi bin Jahashin yayi shahada kuma halinki wato wan mahaifiyarki Hamzatu bin Abdul Hamza bin Abdul Muttalib shi ma yayi shahada sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka karbi shahadar su kai musu gafara to sai aka ce kuma mijinki Mus'ab shi ma ya rasu kawai sai ta fashi da kuka ta barke da kuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hmm, lalle miji yana da matsayi a wajen matarsa mace tana da matsayi a wajen mijinta ku duba an ba ta labari cewa dan uwanta yayi shahada ba ta kuka ba an ga mata kanin mahaifiyarta ko mahaifiyarta yayi shahada ba ta kuka ba amma da aka ce mijinta ya rasu sai ta barke da kuka kamar da ainihin wato ya zo a cikin ibn ishaqa kuma ya zo a cikin sunan na Ibnu maja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wata mata ita ma an mijinta yayi shahada da dan uwanta da babanta duk sun yi shahada sai aka ba ta labari cewa mijinki yayi shahada dan uwanki yayi shahada babanki yayi shahada take ina manzon Allah ni labarin so nake na ji ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mata manzon Allah yana nan lafiya lau take to duk wata musiba in ba manzon Allah ta shafa ba masifa ce mai sauki saboda haka ita wannan abu na yin shahadar mijinta da dan uwanta da babanta in dai manzon Allah yana lafiya tace kullu musibatin daka jalal ma'ana duk wata musiba in ba kai ta shafa ba to mai sauki ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga karfafa zukatan waɗanda iyalansu suka yi shahada yana karfafa su yana kuma nuna musu cewa waɗanda duk suka rasu ko suka yi shahada a wannan yaki dukkanin su gabaki daya suna wato ainihin aljanna kamar shi Jabir din wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi yana kuka yace me yasa kake kuka ya Rasulullah babana ya rasu ya ban mun kannai mata guda takwas sannan kuma gashi ana bin sa bashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bana baka labarin abinda Allah yau babanka ba Allah bai taba magana da wani gaba da gaba ba sai da babanka kuma yace masa ya kai bawa na ka roki abinda nake kake so ne maka yace Allah abinda nake so a maida ni duniya dan na ba yan uwana labari abinda kai min na karramawa Allah yace masa ai ba a komawa duniya to shine sai wato aka bar wannan to sai yace je ya auna bashin da ake bin baban nasa ya tara dukkan masu bin sa bashi je ya tara su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku je ku tsinke gonar gonarsa aka je aka tsinke aka ga bai isa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ku bari sai na zo yazo ya tofi a cikin wannan dabino Allah ya sa albarka a dabina mu'jizar sa ta bayyana duk aka biya masu bin wannan wato sahabi bashi har aka gama biyan su ba tare da wato ainihin wannan abu ya kare ba to wannan ma mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan rukun asiri ga ƴaƴan wanda ya shahada shine wannan sahabi wato Abdullahi bin Amr al-Ansari wanda shine baban Jabir bin Abdullahi al-Ansari to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ana ta kuka a Madina kowa yana kukan dan uwansa da aka yi shahada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ga kwashi Hamza ba wanda zai masa kuka da jin haka sai matan Madina suka barke da kuka a wannan rana ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ma kukan mutuwan gabaki daya yace a daina yin ihu da kururuwa da mun shiga uku mun lalace indai an yi rasuwa ba laifi ai hawaye ba laifi ai kuka wanda babu sauki a cikin sa amma ihun da ake yi har abin ya zama biki a wasu gurare har ma haya ake ɗaukowa na gwanayen kuka wannan ya saba ka'ida ta addinin musulunci kuma an yi alƙawarin narkon azaba ga matan da suke yin haka to nan ne Allah ta'ala ya saukar da aya ce wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun kada ku zaci waɗanda aka kashe su a tafarkin Allah matattu ne rayayyu ne a wajen Allah subhanahu wataala kuma ana azurta su kuma sannan bayan an nutsu an zo ana sa ma waɗanda suka ji rauni magani sai labari ya zo cewa kafirai fa sun yanke shawara cewa tunda suna kamar sun ci nasara ya kamata su dawo su zo su karasa nasararsu da jin wannan labari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa wanda aka fita yaki da shi su fito iya su kawai ake so masu raunin ma duk su fito da raunin su haka a su nan take kuwa mutum 330 an ce an samu ƙarin mutum 70 waɗanda da ba su je yakin ba su kaso su biyo annabi sallallahu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 lalle in kuka dawo yana nan yana jiran ku kuma kun ga wallahi abin ba zai muku kyau ba ni shawara ta ku koma yi hakuri haka kafirai suka bi shawarar wancan mutum wanda ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan guri suka ci suka wato ainihin koma makka wannan yaki ya bayyana da munafincin munafikai kuma ya bayyana da karfin hali na musulmi masu imani wanda suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan kuma ya nuna jarumta da sahabbai suka nuna da sansu ga Allah da annabi da musulunci da yadda suka bayar da rayukansu da dukiyarsu da lokutansu da duk abin da suka mallaka wajen kare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma ya bayyana da munafincin munafikai Abdullah bin Ubay bin Salul wanda suka ji kunya gashi suka zo suna ta surutu suna yada jita-jita a gari cewa da an bi shawaran su ma da ma duk ba a je an mutu ba to tare da haka dai ainihin Allah ta'ala ya saukar da ayoyi su ma ya la'ance su akan wannan abu da suka yi na tabar da muminai da kuma juyawa addinin musulunci baya to ana cikin wannan hali ne wato sai ga wasu ƴan kabilu kanana da suke jefan Madina su kuma sun kamar Qurayshawa sun ci nasara da aka sai suka ga bari su zo su ma su ƙara sako su afkawa Madina da yaki nan da nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin shiri da waɗancan kabilu suke yi wanda ainihin wato suka fito daga Bani Huzai to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura musulmi ko ya tura wata lindina karkashin jagorancin wato Abdul Afad da mutum ɗari da hamsin cikin muhajirin da ansar su kai hari ko su je su ga su tarwatsa wannan kabila da su taru suke son su afka madina da yaƙi, kamar da a cikin abaqat na ibnu sa'ad sannan ya tura abdullahi bin unais al-jumahi zuwa ga Khalid bin Sufyan al-Hazali shi ma ya tara rinduna yana son ya fada wa Madina da yaki shi ma aka je aka gwauza yaki aka kashe shi to wannan shine wato abin da ya faru bayan kare wannan yaƙi na Uhud mai tarihi wanda sahabbai suka nuna wato jarumta da ƙarfin hali kuma suka fito na fito da kafirai duk da yake za iya cewa waɗanda suka shahada ɓangaren musulmi ga sun kai mutum saba'i to amma wannan ba yana nuna cewa kafirai sun ci nasara ba ne a'a dama Allah yau musulmi alƙawarin zai ba su nasara abubuwa guda biyu da suka faru a gurin su suka jinkirta nasara na ɗaya sabawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Salama, wanda ya ce musu su tsaya akan dutse su mutum wato hamsin din nan karkashin jagorancin Abdullah suka saba wannan umarni suka sakko wanda wannan sakkowa ta su, ita ta karfafawa kafirai gwiwa suka dawo sana abu na biyu buyi da wasu suka dinga yi suna tsintan ganima wanda shine Allah yake cewa minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah wasu na neman shahada wasu kuma suka dinga tsinta kuɗi da aka zubar a gurin to wannan sabawa kwaya biyu kaɗai, ita ce ta jawo nasarar da musulmi suke samu ta juye. wanda wannan ya nuna mana duk sanda ake sabawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to za a ita gamuwa da matsaloli a rayuwa ko yanzu muka yi la'akari da halin da musulmi suka shiga a duniya kasashe daban-daban gurare daban-daban duk wannan yana ɗayan biyu ko ibtila'i ko jaza'i ko dai Allah yana jarabtar mu ne dan mu gyara halayen mu mu koma zuwa ga Allah ko kuma wasu laifuffuka muka yi wa Allah subhanahu wataala Allah ta'ala yake ɗanɗana mana dan mu tuba daina ayyukan da muke yi marasa kyau koma zuwa ga Allah subhanahu wataala koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu tsaya kan hanya ta daidai wannan shi zai bawa musulmi ƙarfi shi zai dawo musu da wato abin da suka rasa tawaro na gaba za mu dora inda muka kwana madadin shugaba wani shi umar yi ido wata da kuma mana shi malama hassan ni da nake gabatar da wannan shiri محمد أمين إبراهيم دوراني السلام عليكم ورحمة الله الإيمان عفوا أخي يا محرما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجئوا فارتاع كل لسان أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان